ndabona mukije bakunzi ba radio isanganiro kaze mu makuru kirundi avugwa murano mango mu buhinga bw'ivyuma François Akimana Jean Marie Mamiganje ngiye kubashikiriza ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibihano nsubirira bifungo n'amahadabu kubagirwa n'ivyaha nivyo bigiye kugwizwa mu ntumbero yo kugabanya abanyororo muri ano makuru muraza kumviriza umushinga w'ubutungane uko abivuga abagifise akagiso kurya ibiturire no guhonyanga mwamwe mu mategeko baragabishwa n'ubushinga bw'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Pierre nkurikiye avugira ubwo bushiranganji muraja kumva muri makuru ikigandaro c'iminsi itatu guhera kuri wa mbere nico cashinzwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwibuka wahoze arongoye igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa yitavye Imana navyo nitwaye bateguriye Ano makuru tuyahereye mu bijanye n'ubutungane umushikiranganje w'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane bugiye guhagurukira igikorwa cyo kugabanya abanyororo mu mabohero mu kugwiza ibihano nsubira bifungo no kugwiza amahadabu kubagirwa n'ivyaha gusumba kubarungika mu mabohero Janine Nibizi Mushikiranganji w'ubutungane yabishikirije kuri uno wa gatanu mu gitega mu nama yagiranye n'abakuru b'amasentare n'amaparake kuva kuri sentare z'intango gushika kwa bayobozi bakuru mu bushikiranganje tumutegeyombe kugira ngo amabohero abanyororo bagabanutse mu mabohero byari bifiswe uko byokorwa byinshi ni ukuvuga umunyororo hakumucira igihano igihe yari gufungwa ngene kingana icyo gihe yari gufungwa kirashobora kuba gifise ikindi gihano alternative kiri impande yacu ushobora gukoresha twabahimirije kuraba yuko iyo hari igihano cy'igifungo kumbure hatoba hari amande ajyanye n'icyo gihano cy'igifungo ugaheza ukamuhanisha ayo mande kumbure agatanga ayo mande ntakuguma ari mu munyororo n'ubundi ataca ariko arahakora ayo mande ayaronze akava muri uwo munyororo agaheza agataha wamuhanishije ayo mande n'ibyo byogira iki n'ibyo byofasha kugira ngo abanyororo bagabanuke mu mabohero hariho n'indi tegeko ritegekanya ibihano bijyanye n'ibikorwa by'iterambere kijyanye n'ibikorwa by'iterambere umunyororo ugashobora kumuhanisha kuza gukora ngaho mu gisagara gukora isuku umunyororo ukamuhanisha kuja guca imiserege ku mutumba runaka umunyororo ugashobora kumuhanisha kuja kubaka kumbure hari nk'inzu igihugu kiriko kirubaka mu ntara iyi n'iriya agahanishwa kuja kubaka izo nzu bagafasha buginga atabikoze akaba ariho hoca upfuma umushira kuri uwo munyororo mugabo yabikoze akaba mu bandi kuko binamufasha ntakugenda yirirwa yicaye irindiriye ko agaburirwa yicaye aho nyine bimufasha iki biraheza bikamufasha nawe nyine kuzokwisununura kuko biramufasha bikamugirira ikimazi ivyo rero byose bizodufasha kugabaniriza leta bwa buryo leta ikoresha mu mahohe burya leta ikoresha uburyo bwinshi mu mabohe amakuru yacu tuyabandanize mu bijanye n'intwari ibereye bamwe mu bapolisi hamwe n'abajejwe intwaro bagifisa agesoko kurya biturire hamwe no guhonyanga yandi mategeko baragabishwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano hamwe n'iterambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje avuga ko atanumwe agiye kwihanganirwa ico bita tolerance zero mu gifaransa Pierre Nkurikiye yabivuze kuri wa gatanu aho abapolisi 19 hamwe n'abandi bari mu bajeje intwaro bafutwa mu banga bari bajejwe kubera ko bafashwe barya ibiturire canke bahonyanga ayandi mategeko tumwumviriza abajeje umutekano ntibashobora kwemera ko hari umuntu wigira akagarama ruganda muri kino gihugu kuri aba bose twavuze amatohoza arabandanya arabandanya kugira ngo wowe wese yoba yarakoranye na bano bantu wowe wese yoba afite iyo ntumbero ugomba gukora ibintu nk'ibi afatwe ashyikirizwa ubutungane ndasubiyemo nta kinya kizobamo ubu butumwa buhambaye ndabisubiyemo ku bajejwe umutekano ku bajejwe intwaro ku bakozi bose bo muri buno bushikiranganje ariko bube n'ubutumwa buhambaye ku barundi bose kuko mu gukubura ubushikiranganje bwahereye mu nzu ni ukuvuga ko buca bubandanya hanze na kandi ubushikiranganje bugasaba abarundi bose ko urugamba rwo kurwanya igiturire urugamba rwo kurwanya ubugizi bwa nabi ruba urugamba rw'abarundi barundi bose kugira ngo n'abapolisi bafatwe kugira ngo abajije intwaro bafatwe namakuru abarundi bagiye baraha ubushikirangaje tubasabye rero yuko abanyagihugu batanga amakuru batanga amakuru hakiri kare kugira ngo uwo muntu wese azaba ariko agomba kugira igiturire azuba ariko agomba kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ace afatwa kandi ubonye harimo rero no kugabisha muntu iwawe bya biyoga biyayura umutwe bikiriko biribonekeza muntu iwawe aho utwara bya bitabi n'ibindi biyayura umutwe bikiriko biribonekeza muntu cacana abo kumbibe iwawe abantu ko barajyana umwimbu hanze umenye neza yuko ube ubona ibishikiye abambere Radio Isanganiro amakuru yacu arabandanya leta y'u Burundi imenyesha ko hari ikiganiro cy’iminsi itatu guhera kuri uyu wa mbere kugeza ku wa gatatu mu ntumbero yo kwibuka wahoze arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin William Mkapa ivyo biri mu itangazo ryasomwe n’Uvugizi wa leta y'u Burundi muri ico igandaro Prosper Ntawagwami asigura ko amabendera azoduga kugera hagati leta y'u Burundi irahojeje leta ya tanzania n'abatanzania bose muri rusange ariko na cyane cyane umuryango w'amaraso w'umuhisi muri ibihe bigoye barimo leta y'u Burundi ntizopfa yibagiye uruhara ntangere nyakwigendera perezida Mukapa yagize mu gihe abarundi bari mu biganiro iharusha vyo kurondera amahoro no guhagarika intambara muyavugwa mu ntara tuhere mu ntara cy'ibitoka abantu babiri harimwo uwahora ari mu batwari bo hasi muri komini rugombo baraye baciriwe na sentare nkuru y'igihugu imwe umwe igihano cyo gufungwa imyaka itatu uwundi imyaka ibiri bose bakazotanga ihadabu y'ibihumbi mirongo itanu ivyo bafatanywe umwe n'umuduga bihabwe leta hakaba hari mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu rishira uwa mungu abanyagihugu bamwe bakurikiranye urwo rubanza bakaba barashimye ko n'aba n'abatware iyo bagize amakosha bahanwa alexi ndayiragije umunyura w'imyaka itatu ihadabu y'ibihumbi mirongo itanu bitenga ijana mirongo umunani n'amasashe yo mu bwoko bwa plastique byafashwe nicyo gihano caciriwe Sibomana Ramadan mu rubanza rw'ikibiriraho ko muri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoki rwabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu Roshiro wa Mungu uko ari babiri bose bagirijwe ibyaha byo kugarariza itegeko ry'umukuru w'igihugu gucisha bidandaza mu kinywabi hamwe no guhangamira ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi Sibomana Ramadani rero akaba yari mu batware bo hasi bo muri komine Rugombo Munamatari w'intara ya Cibitoki Bizoze Kareme akaba yaheruka kugabisha abajeje intwaro bo hasi ko aho hazofatirwa ibidandazwa vya magendo rugendo ko azohanwa by'akarorero abanyagihugu batari bake bari bitavye urwo rubanza rw'ikibiriraho barashimye urwo rubanza uko rwagenze cane cane ko n'abantu bari mu ntwaro ko nabo nyene bashobora gushikirwa n'ibihano iyo hari amakosa bagirizwa bagasaba ko ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu bwoza burahanwa heka n'urwo rudandazwa rwa magendu ko rwobandanya rutuzwa mu cibitoke alexi ndayiragije radiyo y'isanganiro tuve mu ntara cy'ibitoki dukubitire mu ntara ya Kayanza aho inyigisho zijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi gukunda igihugu akamaro k'ishure hamwe no kwirinda kwandura no kwanduza ikiza ca corona nizo ziriko zihabwa abana b'abanyeshure bo mu ntara ya Kayanza bari mu buruhuko bagizwe hanini n'abantu nikora hamwe n'abana bo mu miryango y'abatwa izo nyigisho zikaba ziriko zitangwa n'ihuriro ry'amashiramwe abiri ariyo Mère inamahoro hamwe na Abusede umwana suwumwe abavyeyi babo bana bagashima ico gikorwa bakavuga ko bizofasha abana babo bari mu buruhuko kutaja mu bikorwa vy'ingeso Patrick Sengiyumva Izo nyigisho zimaze hafi indwi zitatu ziriko ziratangwa zikazobandanya gushika zimara amezi abiri y'ikiruhuko c'abanyeshure nkuko bishikirizwa na Bugeniya Nduwimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe umuvyeyi n'amahoro numa shirahamwe yateguye izo nyigisho akaba yabishikirije kuri uyu wa gatandatu aho hari haramutse hatanguzwa icese ibikorwa vy'izo nyigisho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza isunzwe icyivugo turinda abana kujya mu ngeso mbi zibononera akazoza kabo bugeniya nduwimana avuga ko bafatikanije n'abaserukira ishyirahamwe rijejwe gukurikirana abana bari mu ngorane bateguye izo nyigisho kugira ngo bafashe mu gukurikirana abana bari mu kiruhuko mu kubarinda kujya mu bikorwa by'ingeso mbi abana bagera ku majana abiri na mirongo indwi na batandatu harimo abana bataratangura ishure biga mu mashuri y'intango bagizwe na cyane cyane n'abana nikora abana bava mu miryango y'abatwa ika ndetse na bamwe mu bana bo mu ibarabara akaba ari bo bariko barahabwa izo nyigisho nk'uko uwaserukira ishyirahamwe umubyeyi n'amahoro abishikiriza akamenyesha ko bamwe bose bahabwa inyigisho bivanye n'ikigero cy'imyaka bariko nayo ngo bikuru bikuru mu byo babigisha kavuga ko ari imico n'akaranga by'u Burundi gukundisha igihugu abana bakiri bato kamaro k'ishuri mashuri eka ndetse no kwirinda kwandura no kwanduza ikiza cy'umugera wa Corona. abo bana bariko barahabwa izo nyigisho bakavuga ko bahungukira ubumenyi butari buke eka n'abavyeyi babo ubwabo bakaba batumenyesheje ko bashima izo nyigisho ziriko zirahabwa abana babo bakamenyesha ko bizotuma abana b'abanyeshuri bari mu kiruhuko batajya mu bikorwa by'ingeso mbi bibononera akazoza kabo bugeni ya nduwimana hamwe na ntirampeba seritisi baserukira amashyirahamwe yatunganije izo nyigisho bagasaba ajejwe intwaro eka ndetse n'uyo wese afise umutima wo gufasha kugira icyo aterereye cyane cyane mu kuronsa ibikoresho by'ishuri abo bana kuko benshi muri bo ngo ari bantaho nikora mu kayanza patrick nsenyuva ku radiyo isanganiro tugushimire patrick kuri iyo nkuru wadutohoreje ah, mu mwanya ano makuru duca tuyasozera mu mwanya mugaca muja gukurikira ibijanye n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru isanganiro Ani duce dusozera ano makuru nk'abansuye kwashimira mwebwe mwese ariko ndabibutse ko mwanya muca mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'imihingo mudukurikiraniramwe Jean Bigirimana uguma mu mitima yacu ni icivugo c'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu na bagenzi babo bakora uwo mwuga mu birori byo kwibuka ku munsi wa gatatu genekerezo ya 2022 mu kakaro uno mwaka ibugwa irengero rya Jean Bigirimana hareheza imyaka ine mu buryo gushika uno munsi budasiguritse abajijwe na bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe yashinze ico kinyamakuru uno munsi akaba ari mu burungiro avuga ko ari itariki abaho nabi iki ikibyunyura ngo ikaba impinga ndende ariko ati turibaza ibibazo tutari buronkera inyishu agahinda umubabaro n'ibyizigiro birafatanye ngo kuko naho biri uko abona bagenzi be baguma bahagaze nk'uko iwacu kibandanya kibyandika ariko ngo kubona abakiri bato aribo bateruriye urugo rw'amashugwe Jean bifise insiguro ngo ni nko kwerekana bati Jean ntiwapfiriye ubusa turi hano kugira tugukorere mu ngata nk'uko ikinyamakuru iwacu kibandanya kibyerekana nayo abasi mbazi umutima icegera turongo inganda z'amakuru mu ico kinyamakuru agira ati uko kuraba kure kuboneka ku gicapo ca Jean Migirimana bituma nibaza vyinshi abandanya agira ati aramvugisha iyo ndamuravye mu maso ku gicapo kubwiwe Jean Migirimana amutuma adacika intege ahubwo aharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi nkuko mugenzi wacu mu kinyamakuru wacu avyandika muri ivyo birori byo kwibuka buri wirengero ikinyamakuru Burundi eko naco nyene cari cifadekanije na bagenzi bacu bo mu kinyamakuru iwacu candika ko kari Kanda akaryo ko kwibuka n'umuryango wa Jean Bigirimana uri mu buhungiro hamwe kandi na bagenzi bacu bane bafungiwe bubanza kuva kwa 2022 gitugutu umwaka wa 2019 ico kinyamakuru cerekana kandi ko abahinga banonose ivyo kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru mu Burundi badatahura ingene mu gihugu cikukiye inzego zacu zidakora igikorwa ca mbere zijejwe zisabwa n'ibwirizwa shingiro kukaba nkako mugenzi wacu yandika ko n'inama nshingamateka ifise bafise ububasha bwo gusuzuma ibikorwa by'urwego ntwaro ko amategeko yatowe akurikizwa na cyane cyane irijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru rifise ihangiro ryo gucungera abamenyesha makuru mu gihe bari bararangura akazi kabo ko kumenyesha amakuru muri ico gihe ikinyamakuru Burundi Yeko kirangiza candika ko urwego rw'ubutungane ari rwo rufise ububasha bwose bwo gutohoza kugira ngo hamenyekane ukuri ku muntu wese aba yanyurujwe amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ubusuma bw'imonogoje ngo burateye umutima uhagaze ishyirahamwe ririko rirubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi kaburanwa rugaca muri komine mugwi mu ntara ya cibitoke byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru wa bepe ngo n'abanyagihugu bo ku mitumba yo muri ako gace batunga urutoke kuba aribo biba ibikoresho by'iryo shyirahamwe ahanini bigizwe n'ivyuma bita ferabeto mu gifaransa isima hamwe n'amabateri y'imiduga nkuko bivugwa n'urongoye ibyo bikorwa byo kubaka rugomero yaganiriye na cya BP ashikiriza ko ibimaze kwibwa mu kiringo cy’amezi atatu bifise agaciro k'imiliyoni zirenga zitandatu z'amarundi ku bw'iryo tororokanirizo babiri mu bagirizwa ubwo busuma barahagaritswe n'abacungera urwo rugomero ruriko rurubakwa ABP ryandika ko igihebura amatari w'intara ya Cibitoke cyo kimwe n'umushikiriza amanza mukuru w'iyo ntara n'urongoye igipolisi mu Cibitoke bagendera urwo rugomero ruriko rurubakwa ikaburantwa urongoye ivyo bikorwa yaboneye akaryo ko gusaba ko nzego zofasha kugira haranduranwe n'imizi ubwo busuma ngo busubize inyuma iterambere ry'intara n'igihugu ikibazo ca leta cabarangije ishure nshingiro umwaka wa 2020 ubusumwa bwakozwe mu isuzumwa byandikwa n'ikinyamakuru La Voix de l'enseignant mu isuzumwa ryakozwe n'abanyeshuri bafashijwe n'abigisha babo ku mpapuro ziri ku nyishu z'ico kibazo ca leta abanyeshuri 30 nibo bagunduwe ko bashize nyishu ku mpapuro z'agahama nkuko bishikirizwa n'ico kinyamakuru gisohoka kundwi kundwi ico kinyamakuru cerekana ko inyuma y'ikosogwa ry'ico kibazo hegeranywe impapuro zera zisanzwe nazo nyene ziri ku inyishu ziguma mu mugwi ujejwe gutunganya ico kibazo umukuru w'uwo mugwi avuga ko hagiye gufatwa ingingo ruhasha na cane cane yo gufuta ivyo bibazo naho ari ku munsi wa nyuma ingingo nk'iyo yaranafashwe n'umushikiranganje Jean-Pierre Ndirahisha mu mwaka wa 2016 kugira ngo ahashe yongera kinge ako kageso ko kwiba ibibazo ku bw'ico kinyamakuru candika n’umwana agira kabiri mu muryango w'abana batanu babayeho kukuya kanyina wabo akazi kiwe ka mbere yagakoze mu buriro umushahara yaronka ku kwezi yakuramo amafaranga y'ishure n'utundi tuntu twiwe twankenerwa no gufasha umuryango yavukamwo kubaho uno munsi akora akazi ko mu nzu mwishira hamwe kandi arabinezerererwa kuri we ngo nta kazi na kamwe kagayitse igikenewe no kugakunda